pri la particulo ja. Dua parto. Hodiaŭ mi daurigas mian tekston de la pacienta semajno pri la esperanta partikulo ja. Mi diris ke gi jam troviĝas en la vortaro de la fundamento de Esperanto. Tie Zamenhof donis, kiel por ĉiuj vortoj en vorta vortadeto, la tradukon en ses lingvoj: la hispana, franca, angla, germana, rusa, cae pola. Li bone traduces ja per la germanae particuloi ja cae doch, cio ancao esas modal particle, sed, ciel in la tuta fundamenta vortareto, ne dones explicoin au definoin. In la angla li li veris la traducon indeed, cio mia opinie ne estas bona, char gie povas esti giusta nur in quelcae frasoi. En la Franza li donis quar traducoin. En effet, de fait, donc, n'est-ce pas? Inter cioi la traducistoi devas electi tion cio plei bone taugas en la concernai frasoi. Do, Zamenhof ne donis definon au explicon pri ja, cae pivo donas nur unu signifon. Ja servas por emfasi, accenti. Anca la plena man libro de esperanta grammatico, pomo ego, de Bertilo Venagren, perceptas en ja nur tion signifon. Ja estas emfasa vorto, kiu insistas pri la verezzo de la dirajo. La autoro aldonas ke quancam ja emfasas che la fraso estas positiva, gi povas ancau accente la neadon. Ciel ein, temas pri emfazo. Kion diris la autoroi de la plena analisa grammatico de Esperanto? Poa go, ko calocciae cae go varengien. Sur pagio 127, ancao ili assertas che oni usas ja por accenti la realetson de ideo. Cae sur pagio 365, oni constatas che tio validas ancao in la ocaso della imperativo. Exemplo, li venu ja. En paragrafo pri adversae propositioi ili diras, pagio ducent naudexep, che ce acra contrasto oni usas sed ja au sed tamen, cae ili mencias la uson de ja in aparta ocaso. Exemplo, li ja ne diris, sed mi divenis. En paragrafo pri clarigae propositioi, ile assertas que uno e la usatae coniunctioi estas ja, cae ili donas la du jenaen exemploen. Ne timu, mi ja ne volas vin offendi. Faru la aferon mem, vi ja havas suffici da tempo. Pagio 298. La sequant pagion ili diras, Kiel oni vidas, oni usas ja por aludi pri motivo. Kial ili uzas la vorton motivo? Mi supposas, che l'autoroi volas diri che in la unua exemplo la motivo por la ne timo estas che la parolanto ne volas offendi. Kai in la dua fraso la motivo por fare la feron estas che la interparolanto hava suffice da tempo sur pagio 364, parolante pri la vort ordo, ile mencias ja de nove, usante la epiteton clariga. Sen dube, ili referenzas alla pagioi 298 cae 299. Oni perceptas che po ago esas pli detala, donas pliain informoin. Laugi, ja esas usata ne nur por emfasi, sed anco por clarigi. Cae rilata al emfaso, gi differenzigas inter emfasi realetson de io asserto cae emfasi ordon. Venontan mardon, mi daurigos miaen informoen cae opinioen pri ja.